é Cypher, a favela tá na cena, na ZK, junto com a minha rapaziada. Se liga aí, viu? Ó, oh, eu tô dentro da navona mó chave. No meu pulso é patega o Bulgari e a gatona fumando um balão celular chegou mensagem no meu aplicativo bancário. Na conta tá caindo os carvão. Eu vou queimar hoje à noite na lounge. Quem quiser que me acompanhe. E eu vou beber uma dose de sacanagem. Que amor é só demais. E eu saí da lounge, apertei na chave. O alarme do sedã. Vou meter marcha. É hoje à noite que eu só volto amanhã. E pilhas de dinheiro na minha conta bancária. Vou tirar pra dar um raspa na quebrada dinheiro não aceita, desaforo então não falha. E toma muito cuidado com o que fala. Pilhas de dinheiro na minha conta bancária. Vou tirar pra dar um raspa na quebrada metáfora então não falha. E toma muito cuidado com o que fala. Whisky pra molhar as palavras, de camarote VIP com as gatas. De CB mil lá na minha quebrada. Das gatas eu tô chamando atenção. Tô solteiro, tô na bala. As bebê confusa, não entende nada. Passei de foguetão lá na quebrada. Se apaixonou e chamou de mozar. Ah, um desentoquei o foguete. Os menor tá fatiando o camão. Hoje pode o baile vai virar rave. Quero ver balançando os bundão. Acelerar a bichuda, a mais gostosa na minha garupa. Pode pipa que minha ex vai ficar puta. Mas tá suave, agora eu tô firmar. Ah, um dessa vez tu se fudeu. Acho que a ganhar, mas quem ganhou fui eu. Desculpa, mas agora tu perdeu. Que o menor tá vivendo a vida a milhão. Tô dando tchau pra você. Tchau, faz favor de me esquecer. Ó, oh, agora eu quero viver. ter pra putaria, não quero sua atenção. Tô dando tchau pra você. Tchau, faz favor de me esquecer. Ó, oh, agora eu quero essa putaria, não quero sua atenção. Acordei bem cedo e meti aquele cabelinho, né? Estilo quebraço do gueto, pra a um Nike no pé. Preto pobre favelado, foi pra cima agora tá o torro. Foi conquistando seu espaço, te passa passo, moleque de ouro. Tá com placo, né? Tá forgando, né? Tá gastando até mais que devia, mas com o pé no chão, porque nós é periferia. Tá com placo, né? forgando, né? Tá gastando até mais que devia. Tá mais com o pé no chão, porque nós é periferia. Ai, ai, ai. De lá pra cá eu vi as coisas acontecer. Do maloqueiro que ninguém não dava nada. o quebrada, taca mais gata. Desbrava um mundo de evoque. Ai, ai, ai. De lá pra cá eu vi as coisas acontecer. Do maloqueiro que ninguém não dava Com chave não tô a pé. Tomei só soco na lata. Espanha é só jacaré. Tô de jet na quebrada. Menor black, mó chavão. Bico falou que eu tô mala. Pau no cu desses vacilão. Os forte pulou na bala. Assustar os pau na lamba. Que me difama na quebrada. Mas nunca pagou minhas contas. O pulso forrado das nossas. É só chamar que elas brotam. E pros gamelão segura a bomba. Que meu bonde é pé na porta. Respeita a minha tropa. Tô de foguetão, vou de meiota. Que hoje é feriadão, partiu o bailão. Que meu, que meu, que meu bonde é pé na porta. Então respeita a minha tropa. Tô de foguetão, vou de meiota. Que hoje é feriadão, partiu o bailão vai, parte o bailão, vai, parte o bailão.